eta hitz eman bezala poteo atipikoaz uh, hitz egiteko hemen ondaiziela eman aldian kitof prudon hemen, dugu ba ongetorri zuri? Milesker Bon, hor da poteo atipikoa hainitz festival de xagertzen edo isildu dira mainan poteo atipikoak eh, beti atxikitzen du ukaldia. Bai, zentak iberean, uh, eh, ez dakit elkarte bat bada, zinez gogo bat bada, ez dute gaiten bestek ez dutela, baina zailago da, zenta haietako eh, behar dute strukturak eh, pagatu, behar dituzte materiala teknikoa hainitz, eta oro, fan festival handiak dira, mm. gu gira festival tiki bat, eta gogoa dugu hortan uh, segitzeko, Eta nahi eta nahi ez, uh, segitzen dugu gure bidea eta momentukotz, uh, momentukotz egiten aldugu bederak zigaren poteotipikoa, esperoz amarkaren bat konen dugula eh, luden urtean. Gainera, etortzen diren artistak uh, ezagutzen ditugu gehienak duela aspaldi eta haiek zinez gogoa dute ere poteotipiko hartan parte hartzeko eta bada mugimendu bat gibilean eta, mm -hmm. indarra horrek hainitz laguntzen gaitu ere. Mm. Un traboul el quartier adogou, eh, eh antolatzailea, eh trabul elkarteak ere maiten duen lana urtean zehar jende atipikoekin. Bai, eta, eta jende guziekin azken finean, elkartearen eh, helburua da publiko ezberdinen eh, nahastea, eta horren egiteko, zinez lana hainitz ba, badira alde batetik ba, badira bai tailerak uh, estrukturetan, edo osoetan, edo eskoretan, edo kolegioetan, uh, hemen uh, garrazin eta baigorin, eribidez. uh, eta beti gure gure helburua da äh, sorkuntza haiek ateratzea eta publiko agunt bat äh, batekin topatzea. Eta, eta beraz beste äh, ekintza batzuk egiten ditugu, ere badugu uh, etxasoa kultur ostatu hori, nun eta tailerak badira familien dako uh, lagun bat guziz, uh, programazio bat bada ere, konzertu, mm Eh, eta bestalde, sorkuntzak ateratzen ditugu, eh, hor adibidez, atera dugu esteburuntan uh, eh, buata muzik daitzen dena, nun eta biegunez hor, uh, bruer oso ontan, bai honan, jende batzuk eh, etorri dira, horrak, zaharrak eta gurekin testoak eta musikak egin dituzte eta eta hola gainerat joan dira eh, azken finean. Eta beraz, hori da gure burua da eh, goza proposamen artistikoekin uh, publiko ezberdinen nahastea. Beraz, hiru egun, heletan, heletako eh, plazan den itxasua kultur eh, ostatu bilgune hortan, eta ostiraletik aste eta igandera ino, Beraz, ostiralian, uh, atxaldeko, lauak eta goiti, beraz, abiatuko da festivala. Bai, hor, uh, eh, zelaia foie de vide, kanboko eh, estruktura hortan egiten dugun bideo tailer baten filma atelatuko dugu, gero izan da uh, trabolkarteko korua, eta eta gero anari uh, etoriko da, eta hori zinez maite dugu anaridekin uh, gauzen egiteko, zenta mm. badu goxotasun bat uh, biziki maite duguna eta publikoak maite duena ere. Hmm. Eta zuk erraiten zinuen, eh, adiskide horietaik batzu bat da anari. Bai, bai, uh, bai, bai. Badaki zendako eta zenden pote horat, maite du uh, gurekin gauzen egiteko. Eta bai. beti uh, konzertu bikainak egiten ditu, ditu be, guretako. Hala, ibiako itza berriz, atxaldeko iduak eterditaik goiti. Errakutsiko dugu, hor, uh, zelaia Foyer de Vie hortan egiten dugun lanaren, eh, enfin, lanari buruzko ordu bateko erreportai bat. Uh, ba, ere erakusteko nola lan egiten dugun tailer horietan uh, jendea nola etartzen den zerren egiteko nola gure gure ekintzak bidatzen ditugun eta eta hori istudut biziki interesgarria da zen zakit bada barnetik kanporat uh, historio bat uh, eta hor jendea zakit taileren sekretuan sartzen, sartzen da Eta gero arratsaldean ukanen ditugu uh, Euskal Dantzer tailer bat, uh, eh, triki elkarte baten uh, kontzertua, eta gero uh, azparneko struktura batekin egiten dugun lana Eva da izanena, mm de vie pour personnes adultes handicapées, uh, musika egiten du gurekin, eta hor uh, bere irugarren concertoa eginen Eta gero arratxean, euh, uh, itzordu biziki importante bat dugu uh, makxarekin. Uh, da bordaleko talde bat, uh, kantaria da kalam daitzen dena, berak uh, idazkera tailerak, tailer hainitz egiten ditu. Eta, eta bere musika da slam moduko zerbait, baina uh, badu Jacques Brelen euh, espiritu tiki bat eta bere taldea, ba, taldean badira biolinak, kontrabasu bat, biziki gosoa da, mhm. eta berak euh, bere hitzak euh, atratzen ditu zinez balio du etortzea eta ikustea, zenta, zenta hasten da talde hori ezagutua izaitea, mhm. et, eta balio du. Balio du hitza edo mezua pastia, mm. igandera pasten gira uraia? Ebe, igandean badugu eh, Baskari erikoia, nun eta jendea etortzen da bere jan, eh, Baskari eta hor jaten alko dute hor izanen diren eh, artistekin, bai, bai karam, bai eta ere fraka kompania, uh, arratsalean izanen dela, uh, eta trabulelkarteko kideekin, eta gero horten eh, egiten dugu uh, eh, lehen eh, entzatzen dugu zerbaiten egiteko beti zelaia foie de vie honek ilan poteo atipikoa segutuko dute kide batzuk erreportai bat eginen dute ustiraletik eta igande goizean montaketa eginen dugu eta pasatuko dugu filma hori haiek egina mhm. Eta gero badugu ere beste euh, proposamen bat euh, fraka konpainarekin, ezagutzen euh, duguna fraka etorri ziren jadenik bi aldiz poteo atipikorat, haiek musika qui egiten dituzte, eta hor uh, mas maison d'accueil spécialisée batean lan egin dute, eta zinez uh, egiten dute lan uh, mirakulu bat, mm -hmm. bai, eta hor euh, maski debat, kideak etoriko dira, eta, eta konzertu bat emanen dute Rambo inguruan. Mhm. Eta hor, uh, uste dut izanen dela ere momentu, euh, euh, enfin, uh, uh, zakit atipikoak la Labe Eta gero, bukatzeko, ere biziki maite dugun norbait, wali, Euh, komikalaria da, bera, euh, deproj eta, eta enfin, zakit nola egan behar den, baina barnekaldeko deproj bat, <laughs> uh, umore, enfin, fine eta, eta, eta Pisu batek ilan, Uh, eh, eta zen, jadanik uh, eh, itxasua kulturo eta pasatu genuen denek eh, momentu zinez uh, bikain bat. Egin zuen bide bat, hor telebistarekin eta eta er, erabaki zuen uh, usteaz eta ez zuen maite beti politikaz hitz egiten, enfin, mm de la politik politizien eranen dut, mm -hmm. eta telebistako forma, mm -hmm. eta beraz, uh, gibelera joan zen eta, eta berriz hasi zen bere lana, uh, egiten ditu de, de kantu tikiak, mhm. ogoita mar segundukoak, uh, eta zinez biziki egin gara da. Poteo atipikoa setasun gehiago nahi duenak, eh, bada, eh, dena den, badira plaketak denetan barriatu dituzue, baina webgune bat ere, bai, trabul esebatekilan.com. Hala, eta han, setasun guziak uh, eh, presioetaz, eh, intzinetik, tenoreko, dinik zein behar da, kontzertu bai. horien dako? Obeda den bora hartzea, eh, eta, eta etortzea, adibidez etortzen bat sistemak jaren uh, ikusterat, bai obeda ere, uh, pixka bat intzinetik etortzea, bestekatza bat zuen ikusteko, Eh, poteo atipiko giroan izaiteko ere. Mm. Zinez hori balio du, uh, eta bestalde ontsa da tokiak atxikitzea, zenta, eh, tokien kupurua mugatzen dugu ere, uh, ere uh, erresteko, mm. eta beraz, bon, ez dakigu, agian uh, eh, BTA izaten alda ere. Bai, beraz, eh, telefonako zenbakiak eta oro atxemanen web webgune hortan. Bai. Azken hitza? Ebe, EBS, zuri. Orduan, be ongietorri. Bai, eh? hori eh? garen dugu. Poteo atipikorat, heletat. Aste buru ostiraletik, iganderat. Mil esker gitof. Mil esker. Savez-vous comment on dit lifting en français Non on dit raté. Avec la disparition de l'abbé Pierre, je me demande comment on va faire pour savoir dorénavant quand c'est l'hiver. Oui, oui, oh On passe pas partout, euh, ah, ah, après l'hiver, ma tondeuse est en manque, il lui faut sa dose d'herbe. Un soir, nous étions au resto, ma compagne, nous n'allons pas souvent au resto, même si ça ne se voit pas. Je vous remercie. Mais quand on y va, on fait ça bien, on se fait le resto, les nappes blanches, les couverts en argent, les candélabres. On y met le prix, on se fait le resto. Je crois que ce soir-là, au menu, elle avait pris une carte fromage. Babybel, carré frais, Gervais, bel vache qui et d'un coup, elle me dit euh, Chérie, mon amour, sais-tu ce qui me plaît le plus chez toi t'énerve pas je cherche. Oh 83% des gens qui mettent leurs parents à l'hospice regrettent que ce soit si cher. Ça, ça fait l'unanimité, ça. D'ailleurs, pour ma part, je pense qu'on devrait délocaliser les maisons de retraite. Ça serait moins cher et ça serait plus loin il y a des vieux ce soir. Non, mais pas tout le monde. Ah moi, je sais, je, je, sais qu'on dit pas vieux, qu'on dit plus vieux. On dit, on dit. On dit les seniors, on dit les seniors, on dit plus handicapés, on dit personne à mobilité réduite. On dit plus homosexuel, on dit personne à mobilité inversée. Ça, vous le saviez, ça, non Vous le saviez ou pas Vous savez pas, ça Vous savez qu'on dit plus mort non plus. On dit plus mort, on dit personne à immobilité totale.